الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رسولنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Draga braćo, naglasili smo u dersu kad smo spominjali ihlas, odnosno kad smo spominjali nijet, da ćemo uz Allahovu Đalešanovu dozvolu objasniti ono suprotno ihlasu i suprotno zdravom nijetu. Nešto najopštije i najopasnije u tome jeste rija. Rija. Rija je došla od riječi ru'je, viđenje, viđenje, Pa rija znači činjenje dijela radi nečijeg viđenja. Kad se kaže ređulu jura i nas, znači čovjek čini dijelo i preža kroz to dijelo da, da se ljudima svidi da ga ljudi vide. Obično čovjek sa time želi dvoje. Ili jedno od toga ili dvoje. Jedno je postizanje mjesta u srcima ljudi. Postizanje mjesta sa činom koga čini u srcima ljudi. Da zadobije on mjesto za sebe u srcima ljudi. To je jedno. I može biti samo ono. I može biti drugo. Zajedno sa ovim ili samo drugo. Najčešće s oboje. A drugo je izbjegavanje sa dijelom ukora ljudi. Pa je i to rija. Znači, kad, kad činiš djelo, da bi dobio mjesto u srcima ljudi, poput hvale, poput divljenja, poput sviđanja, poput da ti pomognu materijalno, da te pomognu duhovno, da se uzajate, da te vole, da kruže i tako dalje. To je jedno. To je rija da dobiješ mjesto u srcima ljudi. Najgori ovaj rija jeste, u svemu je zao, ali najgori je o ibadetima. Uzubildan. A drugo je da sa tim istim činima nekada, nekada ili neko želi da izbjegne poniženje od ljudi ili da, da izbjegne uh, grčenje od ljudi ili bilo šta. Znači, da bi nešto dobio, odnosno da bi nešto izbjegao. Kako to? Kako to? To sve od ljudi, odnosno od njihovih srca. Da bi se svidio ljudima pa da, pa da ne kažu, ih vidi ga ne klanja dugo, ih e, vidi ga ne klanja fino. Pa da bi rekli, fino klanja. Ili? Da bi dobio se reke, maša Allah, njegovog namaza, nema namazana. Ili ne znam njegove sadake, ili ne znam njegovog znanja, ili njegovog ahlaka, ili njegove ljepote i tako dalje i tako dalje. Ova tema je, braćo, opširna i da bi izložili u njoj da bi uzložili u njoj onoliko koliko nam je potrebno, trebala bi nam od 3 do 5 časova, odnosno od 3 do 5 drsova, tada bi se lijepo upoznali. Šeh Selman Lauda navodi u svojom, svoj jednom muhadari, odnosno u svom jednom obraćanju skupu na temu Rija, navodi 20 vrata Rija. 20 vrata Rija. Rija je jako podal, podal i jako varljiv, neprimjetan. Često misliš da nije, a jest. Često misliš da jest, a nije. Pa ostavljaš radi njega ili ne radiš radi njega. Tako kaže, samo ćemo navesti jedno, ako nas ulađe Lešanu, ne da ne namešćemo sve jedno što kaže šejh u tome. Kaže, na primjer, od je čovjek u sljedeće da ostavlja poslove bojeći da neće u njima biti ja. Na primjer, čovjek ostavlja hutbu ili ostavlja ders ili ostavlja klanjanje e, namaza kao imam ili bilo šta radi rija. I njemu ta hutba uvijek ostaje kao velika stvar. Međutim, kad bi se on na nju navikao, on vidio da je to nešto obično, da tu ne treba da bude rija. Međutim, on se nije u to upušćao i on misli sve ga svijet gleda. On misli sve svijet gleda kako on pomiće prst, svak svijet gleda kako se on okreće. I svakako da u tom prvom će biti rija 99% za razliku nakon godine ili dvije godine. Pa kaže da tako ljudi ne znaju šta je rija, podpomažu rija. Držati dvrsi, činiti nasihat je obično, to kad vjernik čini, smatra to kao jedenje normalnim. Međutim, ako on to izbjegava, izbjegava, izbjegava, to u njegovim očima krupno i misli da je krupno i u očima drugi i kada ga zapale prilika da ima mi misli sad, sad svijet gleda i onda ugađa svijet. I onda ugađa svijet. Tako da čovjek mora, kao i svaki početnik u poslu, se sigurno griješi, treba da to razbija rutinom, odnosno čestim, čestim poslom kako bi se u tom poslu šta osposobio kako bi to, u tom poslu prevladao sve nedaće. Zato ja kažem nama, nakon što sebe očitimo i proklanjamo po sunnetu i, i dobijemo ispravnu akidu i znamo šta je fik, odakle uzeti fik, ne može nam niko prodati nevjeru za vjeru i tako dalje. Na nama je da idemo dalje, da se oprobavamo kao, kao daje i da tuže čistimo od lice mjesta, da tu čistimo slabosti, da tu čistimo od nedostataka, od grešaka i tako dalje tako čovjek, inša Allah, razgrće sve nedaće i slabosti između njih i i rija. Između njih i rija. Kao i mnoge druge stvari koje je Islam propisao, i rija je teško prevesti, zato ćemo ga objasniti, a nećemo ga nećemo ga uh, mijenjati nekim terminom, jer jednostavno ne ima termina. Ako kažemo licemjerstvo, licemjerstvo je i nifak. Ako kažemo pretvornost, nije to baš samo pretvornost nego rija. Činjenje ljudi radi nekoga drugog sem, radi Allaha tabaraka wa ta'ala. Inače ovaj rija se zove iskriveni širk. I kaže Resul Aleyhi Sadu za njega da je tajnovitiji, iskrovitiji od od bahata mrava na crnom kamenu u crnoj noći. Znači da je skoro neosjetljiv. On je vraćao bolest srca. Kod nekog je taj poriv rijaa i ta bolest jača poprimila upalu ili postala zaraza ili je obolio čovjek potpuno znači prevladala ga kod nekog je povremena kod nekog je slaba i tako dalje svak sebe najbolje zna i čovjek se prije spasiti svakog drugog belaja nego ja. Zato jeste održanje istikama od kako čovjek rekne še do lelela do smrti i jeste ovaj, teška samo zbog, zbog održanja ihlasa, odnosno pobijanja širka, rija, uđba i ostaloga. ovaj nedostatak ili ova mahana je česta i kod najvećih učenjaka. I kod najvećih učenjaka, pogotovo kod običan svijeta. Naprotiv, običan svijet često to i ne primjećuje, misli da je normalno. Misli da kvaljat ne mazi, ne mere mu ništa fali, samo na broju. Dalje, braćo, ihlas nije čovjek s čovjekom urođen. Nije urođen Ihlas a urođen je rija. Pa ćete vidjeti dijete naj, najmanje klanja i uči i hoće da se pofali, gleda, klanja, vela, gleda, gleda ti, ako ga ne gledaš neće ni klanja, tako gleda, klanja će i tako dalje. Pa tako ko ne nauči ihlas, od dječini nogu do najstariji nogu, klanja će normalno radi mahala, radi svijeta i misliće da je uradio i ibadet. Pa ihlasom se dakle mora čovjek podučiti. Kao akidi, kao akidi. Kao akidi. Otuda je obaveza kad Resul sa sam kaže prenosite od mene makar ajet. Prenosite od mene makar ajet. I držite se sunneta moga i sunneta mojeg kulefaja žira do umnjaka. Umnjak je zadnji kutnjak do kraja. Zašto? Zato što ako ne bude tako, mnogi robovi misleći da, da, će, da će robot Allahu tabaraka wa ta'ala u istinu će ostati bez ibadeta. U istinu je tragedija da se čovjek pojavi na, na ahiret sa dijelima koliko brda. A onda mu Allah tabaraka wa ta'ala kaže ništa ja to neću nagraditi. Ili mu kaže ništa ja to nisam primio. Ili mu kaže idi onima radi kojih si radio. Ili ih učini kako kaže Allah tabaraka wa ta'ala u suri Furqan وَإِذَا قَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهَا هَبَاءً مَنْثُورًا i kada pristupimo i dođemo dijelima koja su oni počinili za svoga života i učinimo ih kao prašinu radosutu. Bez ikakva traga, bez ikakve nagrade. Navodi imam Zehebi u knjizi Al-Kabair, Veliki grijesi, navodi primjer čovjeka koji dođe pred Allaha tabaraka wa ta'ala, a djela su mu bila bez ihlasa, bez čista nijeta. Kao primjer čovjeka koji dođe na pijacu i misli da u kesi nosi šta? Novac. Međutim, kad kaže hoću to, hoću to, i počne da kesu drisi, i njoj nađe kamenje. Pa da onda uzme onaj koji je isjekao meso, jel, koji je osjekao, ne znam, platno i sve sredio, pa mu ovaj pokazao kamen, onda uzme onu kesu pa mu je baci u, u što? U lice. Tako se robu odbija svako dijelo bez je u lice. Na sudnjem danu će biti ostavljeno njemu i onem radi koga je uradio da se sa njim plaći. Dovoljno mi je tome hadis sahih o trojici prvih koji će na sudnjem danu ući u vatru. Samo zbog toga što su bili licemjerci, no što su to činili radi, radi rija'a. Što su to činili radi ljudi. kažemo najveći učenjaci nisu se toga mogli spasiti spasiti se toga more samo onaj ko se stalno preračunava ko vodi račune o tri stvari koje smo spomenuli na jednom od dersova ovdje tako, takozvanom murakabi muhasebi i muđahedi murakaba da stalno kontroliše sebe i bude svjesna da te Allah lišanu stalno prati drugo muhaseba, da stalno vodi sračuna odnosno obračunavaš svoja djela i, i da znaš da neko od njima vodi račun da ćeš položiti taj račun, znači će se te knjige u koje su svedene čitati i za djela odgovarati. I treće, muđaheda, kada znaš da Allah prati i ti sam sebe eh, jel, kontrolišeš i vodiš obračun sa sobom, onda vidiš da nije dobro, kao što će rob svaki vidjeti ako je normalan, da nije dobro. Jedino onaj ko je u, u gafletu ili ko je sebe zaboravio ili kome je stvari naopako stoje, on se obmanjuje da je dobro dovoljno nam vidjeti najbolje ljude, vidjet ćemo da, da nisu, da su sam kaže za sebe, niko od vas neće ući u, u džennet dijelima, kaže Boži poslanik, niti kaže nije ako me Allah lišanu ne ogrne svojom milošću. Zatim u Bekr kaže, kam sviđa da sam ptica koja se hrani, a neće biti pitana. Pa šta onda mislite o, o, o nama u ovim vremenima sa koja je Resulove se to sam rekao, da su puna fitne, kao što je noć puna tame. Da su ova doba puna fitne, kao što je noć puna tame. I čovjek koji ide kroz ovaj život i bori se protiv ovih fitni svojom vjerom, je kao čovjek koji ide uz veliku poplavu ili bujicu uzvodno. I hoće da je zaustavi, nemoguće. Ako on uspije prokrčiti put, da njega ne odnese u ponor, ta bujica u redu je, ali zaustavit Allahu al-Musta'an. A to je ta poplava zapada, odnosno zapadne fitne. Šeitan je u istinu već vijekovima im objavljivao kako da grade život u kome će svaku vrijednost, svaki moral i svaku vjeru izmijenuti, zabuniti, zamutiti, učiniti nemogućom, učiniti teškom, učiniti čak neprirodnom, a ovo sve ne uzubillah pristupačnim i prirodnim. Zato kažemo najveći učenjaci, kada stignu do velikog, velikog stepena u znanju, izrađu na takozvane munazare. Munazara je uh, dijalog, odnosno prepucavanje dva učenjaka po nekoj meseli. Kaže ovaj ovo, zastupa ovaj ovo, recimo, jedan selefija, jedan sufija govore, ne znam, o tasavufu ili o bilo čemu, o svom stavu, ili šija i sunnija, pred masama. To je bilo često u, do, u doba, u doba islama. Često. Malo koji od učenjaka nije, nije bio na tome. I govori baš Gazali o tome, kaže kako je ih to uništilo. Zbog čega? Zbog toga što se sada pred njima skupina, Šar je cilj samo da ne bude poražen. Nije cilj da dođe do istine. Pa samo da mjesto istine stiče vještina obmanjivanja ljudi. Odnosno, kitnasta govora, smijanja, držanja i kada te porazi da se držiš kao da nisi poražen. Ko što je to zapad vidimo usavršio. Doćero do umjetnosti. Držanje svakog predsjednika, držanje svakog kako sjećuje, ajdemo. E to je učenjak mnoge Mnogi je upropastilo da kada dođu do visokog stepena, izokrene se. žela da triumfuje, žela da ne bude poražen i tako dalje. A mnogi pobožnjaci, mnogi pobožnjaci, braćo draga, nakon što su se prisilili na teške stvari poput ibadeta, poput ilma, poput odricanja dunjaluka i svega toga, to je teško. Našli su jedan lijek koji im je tu svu tegobu riješio, a taj lijek je otrok to je rija. jedan slučaj. Čovjek teški ibadeti, teško mu sticanje znanja, teško mu sve. Međutim, kad mu ne upade da će sati on dobiti slavu i da bez toga nema slave, da bez toga pada na najniže stupnjeve, ispane mu to lako. Ibrahim Nahej navodi slučaj i kaže, da vam kaže ispričam kako sam ja kako sam, kaže, ja uspio i dobio inspiraciju i motiv da izdržim u robovanju Allahu tabaraka wa ta'ala, kao što vam je poznato. Kaže, otišao sam u jednu čeliju, jedan samostan kršan, koji je bio sam pozelenio od nepranja, od e, nespavanja, od slabe hrane, od puno ibadeta, od puno plaća, od svega. Pa sam mu rekao, kako to izdržiš? Kako, kako? Imao bi samo suh, ljeb, ne znam, jedi bi vrlo malo vode, pi i tako. Kaže, kaže ovaj kršćan. Ima jedan dan, kaže, u kome ja to sve naplatim. U kome ja to sve naplatim. I moja sreća toga dana, kaže, meni da snage da izdržim čitavu godinu do tog dana. Koja je to godina? Koji je to dan u godinu? kaže dođe jedan dan u godini dođu kršćani na to mjesto koje svetkuju kao što i tog pobožnjaka svetkuju i na njom i taj dan dođu da očiste to mjesto da se iskupe na njemu ne znam da se pričeste i tako dalje u tom danu veličina pripada jel tom čovjeku oni se priznaju da su živeli dinalički život pun strasti i pun uživanja a on nije i on je za njih sada čista duša on je za njih svjetiljka. I on za taj dan, neće taj dan doživjeti, jer niko od ovog naroda ne doživljava, svi priznaju njemu veličinu. Ako bi on imao što što nema te, nema te slave. I on čitav u volju radi te slave, bi čini. Čini ono što bi činio od, od patnji i, i romove. Kaže Ibrahim, nahi na um palamije, a zašto ja ne bi za džennet? I zašto ja ne bi čitavu godinu za dan. Kaže, zašto ja ne bi dio dana za vječnost? Zašto ja ne bi dio dana za vječnost? Zatim navodi u drugi slučaj. Kad mu je dao ovaj jednu stvar, odnosno jednu vrstu hrane koju on jede, pa je jeli prodao skupo. Pa je kazao koliko je ugled skuplji od, od para. Koliko su ljudi kadri dati para za, za ugled dao mu je ovaj jednu, jednu revifu, jednu koricu hljeba koju on jede. I svi se ovaj kršćanima i kaže šta je to pa dao mi je to ovaj. Dao mi to vaš isposnik gore. Kaže, ba daj mi smo to priči, kaže, nego ti. I prodao mi za 20 dinara. Prodao mi to za 20 dinara. Pa je otišao mi ovog vjesnika, kaže da si im tražio 20.000 dinara, da li biti. Da li biti. Jer su oni robovi čega? robovi slika, robovi, robovi mašte, robovi. Misli neko od njih da, da, ne znam, u Međugorju, jel, na gospa je vrijednija nego ona u Madridu, koliko su god prodavala. Zašto? Zato što ovdje, kada je došla gospa, pa ima isposnika, pa ima čisti duša, pa ima ovo. Njihova vjera je vjera slika. Ja bih rekao vjera prikaza. Zato kažu učenjaci, zadnje što izlazi iz glave iskreni, iz glave iskreni, jeste želja za predvođenjem, odnosno za tako zanje rijas, rijasom, da se bude na, na čelu. A to je da se ima velik ugled, da se ima, ne znam, mjesto kod ljudi i tako da. taj ugled, taj ugled zbog kog ljudi rade, nije ništa drugo obraćao nego želja da se, da čovjek bude poznat i da se o njemu proširi glas. A to je velika opasnost i spas od njega jeste u skromnosti i tajnosti, da se ne zna za njega. Odnosno da izbjegava. A ako mu Allah tabaraka da, nazovimo to sad popularnosti ako mu je da, a on je ne želi i on bježi od nje i zadaje smrt, smrtni otrov za njega, onda to mu neće smetati. Jer nema niko veći ubijat od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Niti Abu Bakra, niti naših učenjaka, poput Ahmed ibn Hanbala, ha? poput ibn Tejmije, poput mnogih, mnogih učenjaka u svim oblastima, ili vojskovođa, ili halifa, ali oni to nisu željeli. Pa ako dođe sallallahu alaihi wa sallam u strani, a on se toga boji i Allah se od toga utiče, onda mu ne šteti. Međutim, ako on to želi, pa makar se i ne desilo, on je od onih koji rade radi ljudi i radi mjesta u ljudskim srcima. Ali je čovjek ulaksi ako se to ne desi, jer onda nema iskušenja. Jer onda nema iskušenja, jer smo kazali, a braći smo to govorili u medresi, da čovjek koji ima nešto u sebi, nešto što šetan djeluje, Ako ima, onda je on kao čovjek koji ide kraj gladna psa i u ruci mu mesa. I u ruci mu mesa. On neće lahko pobjeći. Nije dovoljno samo reći. Povijeknu na njega da ode, neće otići. A ako nemaš, onda će otići. Tako i čovjek koji ima ugled za njega je iskušenje, jer kad god ga neko ponizi, kao je, šta on tebi govori, znaš ti ko si ti. I šta? Diže ga na, staklene, na staklenu noge, na staklenu kulu s koje će da se da se stavari na ila u džehennem. Prenosi se od Ibne Mas'uda radijallahu ta'ala an da bi on kad bi izađi iz svoga stana i svoje kuće budi bi praćen masom ljudi Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala an pa bi reci A zbog čega me slijedite? Zbog čega me pratite? Pa bi onda dodaj. Tako mi Allaha, da znate na čemu ja zatvaram svoja vrata, to jeste šta ja skrivam moja vrata kad zatvorim, šta uradim za zatvorenim vrata, ne bi me između vas dva čovjeka slijedila, ne bi me pratila dva čovjeka. Maša Allah. A u drugom prilikom je kazao, vratite se, vratite se. Jer je to poniženje za ono koji slijedi, a fitna za onoga koji je slijedi. Jer je to poniženje za vas. Kako učurovo, znate li ko sam ja uopšte? Kod Allaha tabaraka otra. A šta, fitna za ono koji je slijedžan? Uzahvalit se, pomisli da je bez greške. Pomisli halas. Namontiran za slijedženje. Ovo bi Prosi se Rebul Alije, radijallahu ta'ala anhu, Kaže, kada bi sjeli kod njega više od četiri čovjeka, kada bi on sjeli od dva ljudi, jednoga, hajmo, ustani mi, ustani mi. A prenosi se od Halida ibn Ma'dana, rahimahullah, kaže, kada bi se kod njega poveća i halka, kada bi on sjeli pa dođe ovi, pa ovi, pa ovi, vidi on da se ljudi iskupljaju, ustani mi i okreni se, odnosno udalji se, bojeći se da se ne pročije. Pa da mu to ne bude onda neuzbillahi ta'ala. Fitna i kušnja. Najteži zuhd, najteži zuhd, to jeste uskrašivanje sebi, udjela u nečem, jeste baš u ovome, u ugledu. Jer čovjek nekada ostavi i hranu, ostavi i piće, ostavi i odjeću, ostavi i metak, a ne može da ostavi, šta, ženu da bude velika prijema kod ljudi u njihovim srcima. Prenosi se od Ibn Mas'uda da je kazao svojim učen, učen, učenicima budite, kaže, izbori znanja i budite svjetiljke upute budite prostirka kuća budite svjetiljke u noći budite oni od onih koji obnavljaju srca i budite ili stalno novi srca budite proste odjeće, obični. i budite poznati na nebesima a budite skriveni na dunjaluku a budite skriveni na dunjaluku prenosi se od Ibrahima Enahija, velikog pobožnjaka i Zahida, da je mu jedan od halifa, odnosno jedan od emira, na nijetio zijarat, jer kako smo vidjeli kod ovog kršćanina, da ljudi koji se od ljudi ovaj, stave u stranu, ne posjećuju ih, zabavaju svojim problemima, oni kod ljudi izgledaju halas. Tamo se muti, miješa. Ovo je čovjek izvan sve te fitne. I ljudi kad vide da taj problem, svak u njemu učestvuje, jednostavno u tom problemu više ne vidio nikog da bi to riješio. I onda kažu, e, jedino još kod njega, treba otići njega pitati. Pa se prošuje, znači čovjek koji se ne miješa s ljudima, pa je to fitna. Pa je to fitna, zato savjetuje Ibn Kudama, vazale i drugi kažu da čovjek radi svoje skromnosti treba da ode na pijacu i da svojim leđima, svojim leđima nosi hranu svojim čeljadima. Da ne bi ko što hoće kod nas ljudi ne odbila. Ovo ja govorim za vjernike, a, a licemjerstvo ovih džahila, ono je u svemu, u odjeći, u svemu, sve radi ljudi. Halas, to je, to je propast, nema iz nje izbavljenja. Ali ovo govorim za vjernike. Pa kaže da je namjeravao da ga posjeti emir. Pa je čuo glasove, čitava dolna, ide emir i njegova svita ili halifa i njegova svita. Kad je vidio ubrzo, kaže svojoj, svojoj braći, svojim učenicima, brže na pijacu, donesite mi mesa, voća, ovo onog, svega. Boje se neozbrila čara, jel? Toliko se prošlo njegova pobožnost, njegova skromnost, da mu dolazi ovaj, na, na blagoslov, na bereket, da se obereketi, eto, selameć ga, zjaretiš ga. Pa kada je ovaj sreo oko njega, pastal pun svega, veli, nije ništa istina od onoga što se meni pričalo od tebe i od tvoje, od tvoje skromnosti i tvoje pobožnosti. Pa kaže, alhamdulillah, koji me sačuvao, jel propasti. Onaj koji dođe na sudnji dan, a nijet mu je bio da za djela dobije nagradu od ljudi na dunjaluku, Allah tabaraka wa ta'ala će mu reći, ti si u dijelima htio ljude, a ljudi će mu svi aplaudirati na propasti. Na propasti. Jer Allah Želešanuhu neće da primi dijelo osim koje bude čisto radi njega. Pa kaže, ene agne šuraka jani širk, fa mene amile amelan, ašreka bi fi, taraktuhu o širke. Kaže, hadis kutsi Allahu tabaraka wa ta'ala kaže ja sam bez ikakve potrebe da mi se pripisuje drugi ravni agne šuraka ako iko ima potrebe da mu se drugi pripiše Allah ne ima pa ako učini dijelo i u njemu mi udruži neko pridruži neko ostavit ga ostane bez svega zato kažemo molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas uputi na uzroke toga da stalno, stalno obnavljamo svoj iman i čuvamo svoja djela. Jer kaže Allah tabaraka wa ta'ala men dja'a bil haseneti ko dođe s dobrim djelom. Ne kaže ko učini, nego ko dođe. Znači koga očuva. Molimo Allah tabaraka wa ta'ala da dođemo pred njega sa čistim imanom i sa dobrim djelima i da nas on nagradi i da primi od nas djela.